Նպատակը մեկն է հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում զենքի գործադրմամբ հրազենային զենքերի գործադրմամբ միջադեպեր են տեղի ունեցել Արցախի տարածքում, նաև ապրիլ ամսվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներից մեկը զոհվեց։ Այդ իսկ պատճառով խստացված ծառայությունը իրականացվում եւ ստուգվում են տրանսպորտային բոլոր միջոցները։ Նպատակներից մեկը նաև ներքին անվտանգության եւ կայունության ապահովումն է, այսինքն ապօրինի զենք զինամթերքի հայտնաբերումը, թմրամիջոցների հայտնաբերումը միաժամանակ ժամանակ մի խոսքով այս ամենը միտված է ներքին անվտանգության եւ կայունության ապահովմանը։ Իդեպ նշեմ, որ ուժեղացված ծառայությունը խստացված այս ռեժիմը կշարունակվի առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում խստացված այս ռեժիմը կպահպանվի մինչև հունիսի 17-ը, ըստ հրամանի այն սկսվում մայիսի 17-ից եւ շարունակվելու է մինչև հունիսի 17-ը ներառյալ։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ծառայողների հետ ուժեղացված ռեժիմին մասնակցում են նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։